Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մայիսի 20-ն է տարվա 140-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 526 թվականին Անտիոքում երկրաշարժից մահանում է 250 հազար մարդ։ 1570 թվականին քարտեզագիր Աբ รา համ Օրտելիուսը հրապարակում է առաջին Siatrum Orbis Terrarum Atlas-ը։ 1940 թվականին հոլոկոստ։ Բանդարկյալների առաջին խումբը հասնում է Աուշվիցի նորաբաց կենտրոնացման ճամբար։ 1990 թվականի խորթային Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվում են Գերագույն խորհրդի բազմակուսակցական ընտրություններ, որտեղ Կոմկուսը պարտվում է։ 2002 թվականին Պորտուգալիան ճանաչում է Արևելյան Թիմորի անկախությունը։ 2019 թվականին Վլադիմիր Զելենսկին պաշտոնապես դառնում է Ուկրաինայի նախագահ։ Այսօրը ծնվել են 1799 թվականին ֆրանսիացի գրող եւ թատերագիր Օնորե դե Բալզակը։ Բալզակը հայտնի էր իր բացառիկ աշխատասիրությամբ։ Նա ստեղծագործում էր գրասեղանի առջև օրական 15-ից 16 ժամ, յուրաքանչյուր տարի հրատարակելով 3-ից 6 գիրք։ 1834 թվականին Բալզակի մոտ միտք է առաջանում իր ստեղծած եւ ստեղծվելիք բոլոր երկերը, որոնցում ներկայացված է լինելու իր ժամանակի բարքերի համայնապատկերը, ամփոփել մի բազմահատոր շարքի մեջ։ Շարքը նա հետագայում վերնագրեց մարդկային կատակերգություն։ Այսօրը ծնվել են 1804 թվականին ռուս երկհան Միխայել Գլինկան, 1842 թվականին ռուս աշխարհագրագետ եւ կլիմայագետ Ալեքսանդր Վոյեյկովը, 1851 թվականին արեմտահայ բանաստեղծ Պետրոս Դուրյանը։ Դուրյանը մեծ հետաքրքրություն է ունեցել դեպի պատմական թեմատիկան։ Պաճառներից մեկն այն է, որ արեմտահայ թատրոնի բեմահարթակ կարող էին բարձրանալ առաջին հերթին պատմական ողբերգությունները։ Դուրյանն իր պատմական թատերախաղերը համարել է երևակայության հեղեղներուն արտադրած կաթիլներ։ Իր ողբերգություններում հեղինակը պաշտպանում է ավանդական մի մտայնություն։ Նա համոզված է, որ հայ ժողովրդին բաժին ընկած անցյալ ու ներկա աղետների միակ պատճառը անմիաբանությունն ու մատնությունն են բայց դրա հետ միասին գրողի բոլոր պատմական թատերախաղերում արկա են ժողովրդավարական տրամադրություններ։ Գրել է բանաստեղծություններ, դրամաներ, զբաղվել է հրապարակախոսությամբ, կատարել թարգմանություններ։ 1869 եւ 1871 թվականներին Օրագիր, Ծլին, Ավարայրու, Մեղու, Եփրատ, Մամուլ բարբերականներում տպագրել է տաղեր։ Գրական ժառանգության զգալի մասը չի պահպանվել։ Նա 19-րդ դարի հայ առաջին գրողն էր, որ պատմական անցյալը պատկերելիս արտահայտել է ժողովրդի բողոքն ու ատելությունը թագավորների եւ նախարարների հանդեպ։ Հասարակական կյանքում տեսնելով աղքատացում եւ դժվարություն, ցույց է տվել դրանց բարոյական հոգեկան ծանր հետևանքները։ այսօրը ծնվել են 1872 թվականին գրականագետ Պյոտր Կոգան, 1883 թվականին Իրաքի թագավոր Ֆեյսալ Արաչինը, 1908 թվականին ամերիկացի դերասան Ջեյմս Ստյուարտը, 1920 թվականին դերասանուհի Նվարդ Աբալյանը, 1931 թվականին քանդակագործ Սարգիս Յուխանյանը, 1944 թվականին անգլիացի երգիչ-երգահան Ջո Քոքերը, 1950 1946 թվականին ամերիկացի դերասանուհի Շերլին Սարգսյանը, նույն ինքը Շերը։ 1981 թվականին իսպանացի հայտնի ֆուտբոլիստ Իկեր Կասիլյասը։ Այսօր տոնում են Արևելյան Թիմորում, Կուբայում եւ Սաուդյան Արաբիայում անկախության օրը։ Այսօր մայիսի 20-ն է, տարվա ավարտին մնաց 225 օր։